Prometheus kai anthropoi Prometheus kata prostaxin dios anthropus eplase kai theeria Hodes deus theasamenos poloe pleiona ta aloga sdoia, e auton ton therion tina diaptheironta anthropus metatyposai Tu de to prostaxen poiesantos Sunebe ec tus me ex arches anthropus plastentas ten men morphen anthropon echein tas de psukas theriodes pros andras kaion kai theriode ho logos eukairos